hy weer op hom gaan lee. Die sien het zeven keer genies en toe sy oog opgemaak. Elisa het vir Gehasi geroep en hom beveel om die Sanemitiese vrou te roep. Hy het dit gedoen en toe sy inkom, sê Elisa vir haar, tel jou sien op. Sy het ingekom en by sy voete op haar knie geval en gebuig. Toe tel sy haar kind op en gaan uit. Elisa is terug Gilgal toe. Daar was in die tijd een hongersnood in die land. Terwijl die profete aan sy voete gesit het, sê hy vir sy slaaf, sit een groot pot op die vier en kook een bredie vir die profete. Een van hulle is vuil toe om te gaan kry een plik. Hy het op wilde ranke afgekom en wilde komkommers daarvan afgeplik tot sy zakken vol was. Hy het dit in die pot met bredie gaan insmy sonder om te weet wat dit rechtig was. Hulle het met eete vir die manne van die bredie opgeskep, maar net toe hulle dit proe, roep hulle uit, man van God, daar is gif in die koos. Hulle kon dit niet eet nie. Elisa het gesê, bring een bykie meel. Hy het dit in die pot gegooi en gesê, skep op voor die mensen dat hulle kan eet. Die kos in die pot was toen niet meer giftig nie. Daar het een man uit Baal Sousa aangekom wat voor die man van God brood gebring het. Twintig garsbrode gebak met meel van die nieuwe oes, en ook vaars koringare. Elisa het gesê, gee dit vir die mense om te eet. Maar sy slaaf het bezwaar gemaakt hoe kan ik die bikkie koos aan een honderd man voorzet? Maar Elisa het weer gesê, gee dit vir die mensen om te eet, want so sê die Heere, hulle sal eet en nog oorhou. Die slaaf het dit vir hulle voorgesit, hulle het geëet en oorgehou, net soos die Heere gesê het.